وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إني وات وجو الله سبحانه وتعالى نتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث يا ثوبان أم بيقوان بني مولا واكي رضي الله عنه أسيما استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة asema sallallahu alayhi wasallam istaqimu simameni ipasavyo katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika toa yake Allah subhanahu wa ta'ala walan tuhsu na pia vile vile tambueni kuwa hamtoweza kupatia mia kwa mia na mkasimama ipasavyo kwa kuyatekeleza matendo yote kwa hivyo ndugu Islam Mtume sallallahu alaihi wasallam atuamrisha kusimama imara katika njia yake na njia ya Mola wake mlezi na pia akatuambia vile tutakavyofanya na vile tutakavyosimama basi bila shaka lazima kutatokea mapungufu kwa kuwa si ni wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala asema wa khuliqal insanu dha'ifa ameumbwa mtu na mwanadamu hali ya kuwa ni mwenye madhaifu mingi. Jambo kubwa ni kama alivyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala kuwa fattaqullaha mastata'tum, kuwa mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kadri ya vile mnavyoweza, na pia Allah subhanahu wa ta'ala haikalifishi nafsi katika jambo ambalo kwamba lipo kinyume na nje ya uwezo wake. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema saddidu wa qaribu kwa hivyo ndugu Waislamu, Mtume ametuamrisha tusimame imara na kunyooka katika njia yake. Kadhalika akasema waalamu anna khaira a'malikum as-salah, na tambueni kuwa tendo lenu bora na lenye kupendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ya swala. Na hapa ndugu zangu Waislamu ndio sehemu ambayo kwamba tuikusudia katika hadithi waalamu anna khaira a'malikum as-salah kwa hivyo khutba yetu ya leo tutaanza kuongea kuhusiana na ibada ya swala na utukufu wake na cheo chake kikubwa katika dini yetu ya Kiislamu na sababu ya kuchagua maudhui hii ni kuwa wengi katika sisi waislamu baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ibada ya swala tunaiweka kando hatuswali kama tulivyokuwa tukiswali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hivyo tumeonelea tukumbushane kuhusiana na swala utukufu wake uwajibu wake na nafasi yake kubwa katika Uislamu ndugu Islam Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah katika risala yake makana tusalah kielezea swala na cheo chake kikubwa na uwajibu wake juu ya kila mmoja katika waislamu asema fa inna lisalati sha'nan 'aziman fil islam wa makanataha wa makanatan rafi'atan 'inda Allahi wa rusuli wal mu'minin idh hiya ruknu thani min arkani lislami ba'da shahadatain, asema hakika swala jambo lake ni kubwa katika Uislamu, sha'nan adhiman fil islam wa makanatan rafi'atan inda Allahi na ina cheo kikubwa na cheo cha juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa rusuli na mitume wake walmu'minin na waumini kwa ujumla kadhalika pia akasema idhi hiya ruknu thani min arkani lislam maana swala hii ni nguzo ya pili katika zile nguzo za Uislamu na ni nguzo ambayo kwamba yaja baada ya shahadatain baada ya shahada mbili kwa hivyo ndugu islam katika yale yenye kuonesha cheo kikubwa cha swala na utukufu wa ibada hii ya swala na fadhila nyingi ambazo kwamba zapatikana ndani ya ibada hii idhi hiya ruknu thani min arkani lislam baada shahadataini ni nguzo ya pili katika Uislamu baada ya shahada mbili عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقامة الصلاة الحديث ابن عمر asema nimemsikia mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala akisema kuwa Uislamu umejengwa juu ya mambo matano. Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Akataja nguzo ya kwanza ambayo kwamba ni shahada mbili, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasulu na pia akasema sallallahu alayhi wasallam wa iqamati salah, na nguzo ya pili ni nguzo ya kusimamisha swala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, swala ni mojawapo ya zile nguzo kubwa na nguzo tukufu nguzo ambazo kwamba Uislamu umesimama na kujengwa juu yake kama tulivyoona katika hadithi hii ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma asema al-Imam al hafiz Abdul Haq al-Ishbili rahimahullah katika kitabu chake at-Tahajjud fa inna salata a'zamu qawaid al-Islam hakika swala ni katika zile nguzo kubwa na nguzo tukufu za Uislamu nguzo ambazo kwamba Uislamu umesimama na kujengwa juu yake kama tulivyoona katika hadithi ya Ibn Umar, na pia akasema wa arfa'u a'mali al-iman, na ni katika yale matendo ya juu katika imani. Ina maana katika matendo ambayo kwamba imani hujengeka na kusimama juu yake na imani kuhakiki, basi tendo la juu ni swala. Na pia akasema wa aqrabu wasilatin ila rahman na pia swala hii ni njia ya karibu ya kule kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufika katika pepo zake kadhalika pia mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithi ya Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu asema rasul amri alislam wa umuduhu salah wa dhirwatu sinamihi aljihadu fi sabilillah kuwa kichwa cha mambo yote na rasilimali yako ni Uislamu na pia mtume akasema wa amuduhu swala, na nguzo ya Uislamu wako ni swala. Ina maana Uislamu hauwezi kusimama pasipo na swala. Wa amuduhu swala, ina maana nguzo madhubuti ya Uislamu wako ni swala. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani al-Asqalani rahimahullah asema كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة إقامة الصلاة لأنها رأس العبادات البدنية jambo la kwanza ambalo kwamba mtume alikuwa akilishurutisha baada ya tauhidi mtume alikuwa akituma wale wanafunzi wake kwenda sehemu za mbali kufanya dawa kwenda sehemu tofauti tofauti kufanya dawa jambo la kwanza alikuwa akiwaambia walinganie katika tauhidi wakishajibu na kuikubali tauhidi jambo la pili mtume sallallahu alaihi wasallam auelekeza katika jambo la swala kama ilivyokuja katika hadithi ya Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia innaka kataati qauman min ahli alkitab hakika wewe waendea ahlul kitab mayahudi na manaswara kwa hivyo yakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahidu Allah jambo la kwanza walinganie katika tauhid na katika shahada na katika la ilaha illa Allah alafu mtume akamwambia fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah aftaradha alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla endapo watakubali na kuitikia katika tauhid na kuitikia shahada basi wajulishe na uwafunze kuwa Allah amewafaradhishia swala tano ambazo kwamba zaswaliwa usiku na mchana kwa hivyo asema ibn hajar ala asqalani rahimahullah kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam awwala ma yashtaritu ba'da at-tauhid iqamat as-salati liannaha rasul ibadati albadaniya jambo la kwanza ambalo kwamba mtume alikuwa akilishurutisha baada ya tauhid ni kusimamisha swala maana swala ndiyo kiongozi wa ibada za mwili yale matendo ya kiwiliwili tendo kubwa na tendo tukufu kuliko yote ni swala na pia kama tulivyoona kuwa ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu nguzo ya pili katika zile nguzo za Uislamu kwa hivyo haya tuliyoyataja yote yaonesha utukufu na ukubwa wa ibada hii ya swala aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim alhamdulillahi rabbil alamin الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu Islam katika yale yenye kuelekeza na kuonesha umuhimu wa swala utukufu wake na cheo chake kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wake na waumini na katika dini yetu ya Kiislamu ni kuwa as-sala awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah ni ibada ya kwanza na ni jambo la kwanza na ni haki ya kwanza ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamhisabu kwayo mja siku ya kiyama kwa hivyo jambo la kwanza ambalo kwamba Allah ataliangalia katika haki zake na katika matendo yake na katika ibada zake ni as-salah kama ilivyokuja katika hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu katika al-Awsat ya al-Imam at-Tabarani rahimahullah asema mtume sallallahu alayhi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi alabdu yawm alqiyamati min amalihi as-salah jambo la kwanza ambalo kwamba mja atahesabiwa kwalo katika matendo yake ni swala kwa hivyo jambo la kwanza ambalo kwamba Allah ataliangalia katika matendo yangu na yako na matendo ya waja wake ni swala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa in salahat swala yake inapoangaliliwa ikawa nzuri inapoangaliwa ikawa nzuri basi mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuwa swala halahu swala halahu sairu amali matendo yake mengine yalobakia yote yatakuwa sawa sawa ina maana swala yako ikiwa vizuri ukaitekeleza vizuri kwa muda wake na wakati wake na masharti yake na nguzo zake na ukajiepusha na vitenguzi vyake basi salaha lahu sairu amali, matendo mengine yaliyobakia yatakuwa mazuri. Kama alivyosema al-Imam Mulla Ali al-Qari katika al-Mirqat, fa in salahat ay eh, fa in salahat au fa in fasadat fasada lahu sairu amali, swala yake ikiwa mbaya, basi matendo yake mengine yote yatakuwa mabaya. Akasema bi an lam tuadda au udiyat ghaira sahihatin au ghaira makbula ina maana swala yako ikiwa nzuri matendo yako mengine yaliyobakia yote yatakuwa mazuri na swala yako ikiwa mbaya ikiwa swala ile haikutekelezwa vizuri ama haikutekelezwa katika njia sahihi ama haikutekelezwa katika ile njia ambayo kwamba itaifanya ikubalike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fasada lahu sairu amalihi matendo yake mengine yaliyobakia yote yataharibika na Allah subhanahu wa ta'ala hatuwezingatia Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah asema fasalatu kalmizani libaqiyati al-a'mal hii swala na swala tano ni kama mizani ya matendo mengine yaliyobakia kwa mja ina maana swala ikiwa nzuri basi matendo yako mengine yaliyobakia yatakuwa mazuri na yatahesabiwa na kule kulipwa na kupata thawabu na swala ikiwa mbaya basi matendo mengine yaliyobakia yako Allah subhanahu wa ta'ala hatuyatizama wala hatuyazingatia kwa kuwa swala yako ambayo kwamba ndiyo nguzo ya dini nguzo katika dini hii imeharibika na kuwa mbaya ama hukuitekeleza vile alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii pia inaonyesha umuhimu wa swala na cheo chake kikubwa katika Uislamu kadhalika pia ndugu zangu waislamu katika yale yenye kuonesha umuhimu wa swala kama alivyoelezea Sheikh Abdul Razzaq Ibni Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullah katika risala yake Ta'dhimu Qadri Salah asema fa inna mizana salati fil islami adhimun hakika mizani ya swala katika uislamu ni kubwa wa makanataha aliya na cheo chake katika uislamu ni cheo kikubwa akasema waqad faradhaha Allahu azza wa jalla ala nabiyihi sallallahu alayhi wasallam min ghairi wasitatin min fawqi sab'i as-samawat na swala hii Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia mtume moja kwa moja pasipo na wasitwa pasipo na Jibril ukiangalia matendo mengine yote yaliyobakia katika Uislamu Allah aliyafaradhisha juu ya mtume kupitia Jibril lakini tendo la swala na ibada ya swala Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia mtume moja kwa moja pasipo na kule kupitia kwa Jibril katika ule usiku wa Isra wal Mi'raj katika mwaka wa kumi wa utume wake mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa ile safari ya usiku kutoka Makka mpaka Palestine katika al-ardhul muqaddasa na katika al-baitu al-muqaddas kadhalika akapandishwa juu katika mbingu ya saba kwenda kuonana na Mola wake mlezi na kuongea naye nyuma ya pazia Hasa katika ibada ambazo kwamba alifaradhishiwa wakati huo ni, ni hii ibada ya swala. Hasa hii yaonesha utukufu wa swala ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliifaradhisha ibada ya swala kwa mtume moja kwa moja tena juu katika mbingu ya saba pasipo kupitia kwa Jibril alayhi salatu wassalam kama yalivyo matendo mengine. Al-Hakami rahimahullah katika Sulamil Usul akilielezea jambo hili asema wa ba'da 50 min al-awami مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم وبعد خمسين من الأعوام متوم alipofikisha miaka 50 liumri madat sayyid al-anami au madat liumri sayyid al-anami asra bihi Allahu ilayhi fi dhalam wa faradha al-khamsa alayhi wa hatam Allah alimpandisha juu kwake na akamfaradhishia swala tano na kisa hichi ni kisa ambacho kwamba ni maarufa kila mmoja katika Uislamu akijua ni kisa ambacho kwamba ni maarufa na mashuhura. Kwa hivyo pia kisa hichi chaonesha umuhimu wa swala, kuwa ibada ya swala ni ibada ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia mtume moja kwa moja pasipo na kupitia kwa Jibril alayhi salatu wassalam, kama Allah alivyozifaradhisha ibada nyingine. Kwa hivyo hii yaonesha umuhimu wa swala. Kwa hivyo ndugu Islam, katika khutba yetu ya leo tumetaja mambo matatu yenye kuonesha utukufu na ukubwa wa ibada ya swala na cheo chake kikubwa katika Uislamu. Jambo la kwanza tumesema kuwa swala ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Ni nguzo ya pili na nguzo kubwa baada ile nguzo ya kwanza ya shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kadhalika jambo la pili tukasema kuwa amali ya kwanza ambayo kwamba Allah ataenda kukuhisabu kwayo katika haki zake na katika ibada zake na katika matendo yake ni as kama ilivyokuja katika hadithi ya Anas na jambo la tatu pia tukaelezea kuwa ibada ya swala ni ibada ambayo kwamba Allah ameifaradhisha moja kwa moja kwa mtume katika ule usiku wa Isra wal Mi'raj ameifaradhisha moja kwa moja pasipo kupitia kwa Jibril kama ilivyokuwa matendo mengine kwa hivyo haya ni baadhi ya maandiko na ni baadhi ya maneno ambayo kwamba yanaelekeza na kule kuonesha juu ya umuhimu wa swala na uwajibu wake na cheo chake kikubwa katika Uislamu. Katika khutba inayokuja biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutaendelea kubainisha fadhail as-sala na kutaja mambo mbalimbali yenye kufungamana na ibada ya swala yenye kuonesha utukufu wake na uwajibu wake juu ya kila Muislamu. Wallahu a'lam.